Hello, szia! Itt a Kolostor őre, és köszöntelek ezen a mai közös meditáción. Helyezkedjünk el kényelmesen, azaz vagy a földre, vagy egy széken, ahol jól esik. A lényeg, hogy ne legyen rajtunk cipő. Tegyük ki Sri Matajinak a fényképét, és az előre bekészített gyertyát, és füstölőt meggyújthatjuk Srimataji fotója előtt, viszont amit külön bekészítettünk másik gyertyát, azt most még ne gyújtsuk meg. Azt majd a meditációban mondani fogom, hogy mikor jön el annak az ideje, hogy meggyújtsuk, de az most még ne égjen. Tehát ami Srimataji fotója előtt van gyertya, az már nyugodtan éghet, meggyújthatod a füstölőt is, és a meditáció elején végezzük el közösen a mozgásmeditációt, azaz emeljük fel a kundalinit, és adjunk magunknak bándánt. Ha ezzel megvagyunk, akkor a két kezünket azt tegyük tenyérrel fölfelé, vagy az ölünkbe, vagy a térdünkre, ahová jól esik. Lassan csukjuk be a szemünket, és figyeljünk egy picit önmagunkba, csendesedjünk el, és most a meditáció elején meghallgatunk egy kellemes kis zenét, ami segít majd az ellazulásban, és közben engedjünk el minden feszültséget, minden gondolatot, legyünk itt a jelenben, és csak meditáljunk. még maradhat csukva, és a figyelmünk legyen a gerincoszlopunk legalján, a muladara csakrán, és csak figyeljünk erre a területre, lazítsuk, engedjük, hogy minden feszültség innen távozzon, és csak lazán, könnyedén, legyen a figyelem a gerincoszlop legalján. Miközben itt van a figyelem, mondjuk el egyszer Sri Ganesha mantráját. Oh. त्वामी वा साक्षात् श्रीगणेशा साक्षात् श्रीयादिशाक्ती माताजी श्रीनिर्मलादेवी नमो नमः Most nyissuk ki a szemünket, és próbáljuk tartani ezt a meditatív állapotot, és mondjuk el egyszer a tűz istenének a mantráját, Sri Agni Devata. Om Tvamiva Sakshat Shri Agni Devata Sakshat Shri Adishakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha És most gyújtsuk meg az előttünk lévő gyertyát. szemünk maradjon nyitva, és figyeljük a lángot, figyeljük a tüzet, és hívjuk meg még egyszer a tűzistenét, mondjuk el Sri Agni Devata mantrát. Om Tvami Vászáksát Shri Agni Devata Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha A szemünk maradjon nyitva, és próbáljuk végig a tüzet nézni, a lángot, a gyertya lángját, de közben maradjunk gondolatok nélkül. És most fel fogom olvasni Sri Bhairava 21 mantráját, és mindegyik után, ahogy a videóban volt, a jobb kezünkkel végig a testünk bal oldalán, egészen lentről fölhúzzuk a jobb kezünket, aztán a homlokunknál átmegyünk a fej jobb oldalára, aztán a fej fölött csinálunk három körzést, és utána átadjuk a tűznek, és együtt fogjuk mondani, hogy Om Svaha de a mantrákat, Sri Bhairava 21 mantráját, azt majd mondom, külön egyenként, és ahová, és ahová beillesztjük a keretszöveget, azt mondhatjuk együtt. A bal kezünk, az tenyérel végig az ölünkben, fölfelé, vagy a térdünkön, és a figyelmünk, a szemünk, az legyen a lángon, de közben folyamatosan finom szintű figyelem legyen a jobb kezünkön, ahogy haladunk végig a baloldali energiacsatornánkon. Sri Maha Bhairava. Om Tvameva Sakshat श्रीमहाभैरवा नमो नमः ॐ स्वाहा श्रीबातुका ॐ त्वामेव साक्षात् श्रीबातुका भैरवा नमो नमः ॐ स्वाहा श्रीसीदा भैरव ॐ वा साक्षात् श्रीसीदाभैरवा नमो नमः ॐ स्वाहा श्रीकङ्कालभैरव ॐ त्वामेव साक्षात् श्रीकाङ्कलाभारवा नमो नमः ॐ स्वाहा ॐ श्रीकालाभैरवामेव साक्षात् श्रीकालाभाैरवा नमो नमः ॐ स्वाहा श्रीकालाग्निभैरवा ॐ त्वामेव साक्षात् भैरवा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री योगा भैरवा ओ वा साक्षात् श्रीयोगाभैरवा नमो नमः ॐ स्वाहा श्रीशाक्ति भैरव ॐ स्वामी साक्षात् श्रीशाक्ती भैरवा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री अनन्द भैरव ॐ त्वामेव वा साक्षात् Shri Ananda Bhairava Namo Namaha Om Swaha Shri Martanda Bhairava Om स्वामी साक्षात् श्रीमार्थान्द भैरवा नमो नमः ओ स्वाहा ओ त्वामेव साक्षात् श्रीगौराभैरवा नमो नमः ॐ स्वाहा श्रीबालाभैरवा ओ त्वामेव साक्षात् श्रीबालाभैरवा नमो नमः ॐ स्वाहा श्रीबातु त्वामेव साक्षात् भैरवा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री श्मशान भैरव ॐ त्वामेव साक्षात् श्रीश्माशानभैरवा नमो नमः स्वाहा श्रीपुरा ओ वा साक्षात् श्रीपुराबैरवा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री तरुणा ॐ त्वामेव साक्षात् श्रीतारुणाभैरवा नमो नमः ॐ स्वाहा ॐ त्वमेव साक्षात् आनन्दभैरवा नमो नमः ॐ स्वाहा श्रीसूरानन्द भैरवा हो त्वामेव साक्षात् श्रीसूरानन्दभैरवा नमो नमः ॐ स्वाहा श्रीज्ञानानन्दभैरव ओ वा साक्षात् श्रीजानानन्द भैरवा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री उत्तमानन्द भैरव त्वामेव साक्षात् श्री नमो नमः ॐ स्वाहा अमृतानन्द भैरव ओ त्वामी साक्षात् श्रीयामृतानन्दभैरव नमो नमः ओ स्वाहा साक्षात् श्रीयादिशक्ति माताजी देवी नमो नमः maradjunk meditációban, de nyitott szemmel, és figyeljük a gyertyalángját, a tűzelemet, és csak legyünk itt a jelenben. Most ugyanúgy, ahogy az előbb, egyenként fel fogunk ajánlani negativitásokat, olyan negatív erőket, akadályokat, problémákat, nehézségeket, amelyek vagy bennünk vannak, vagy a környezetünkben. Ezeket egyenként fogjuk mondani, és mindegyik után, ugyanúgy, ahogy az előbb, a bal kezünk maradt tenyérrel fölfelé, és jobb kézzel a testünk bal oldalán végig, egészen lentről, a figyelmünkkel és a kezünkkel húzzuk fel a baloldali energiacsatornát, majd a fej, fej jobb oldala, a fej fölött három kör, és aztán átadjuk a tűznek Om Svaha. A negativitásokat mondjuk majd úgy, hogy egyet én mondok, utána mondjuk együtt az Om Svahát, utána mondjál te egyet otthon magadba, és utána te is mond, hogy Om Svaha, emelt föl a baloldali csatornán, végig a kezed, és add át a tűznek. Tehát, tehát felváltva mondjunk, egyet én mondok, együtt mondjuk az omszvát, és utána te otthon mondj egyet, amit belül érzel, hogy át kéne adni a tűznek. Letargia. Om, sváha. És akkor most mondjál te egyet otthon magadba. bűntudat. Om, szváha. És akkor most mondjál te egyet otthon magadba. elégedetlenség. Om Swaha. És akkor most mondjál te egyet otthon magadba, és add át a tűznek. Félelmek és bizonytalanság. ॐ स्वाहा harag. Ó. Sváha. az önbecsülésünket támadó minden negativitás. Oh. स्वाहा ego. Oh. स्वाहा hamis tudás. Oh. Swaha. dohányzás. स्वाहा alkohol és kábítószerek. Om, Sváha. megkülönböztető képességünket támadó negativitások. Om Svaha az ártatlanságunkat támadó negativitások. Om, svaha. progressivo. Om Swaha és most adjuk át háromszor mindazokat a negativitásokat a tűznek, amit eddig nem említettünk. Tehát minden olyan negativitás, ami most itt nem hangzott el, azt háromszor adjuk át a tűznek. Om Svaha Om Swaha, Om swaha. Figyeljük még egy picit a tüzet, és legyünk gondolatok nélkül. Legyen a figyelmünk lazán, könnyedén, a fejünk tetején. Nem kell koncentrálni, csak könnyedén legyen itt a figyelem. A két kezünk marad tenyérrel fölfelé az ölünkbe, figyeljük a tüzet. És közben meghallgatjuk a Sahasrara mantrákat, hogyha ismered a dallamát, akkor te is nyugodtan énekelheted, ha nem, akkor csak hallgasd magadban, legyen a figyelmed a fejed tetején, és figyeld a tüzet. szemed. Meditálj. Legyél gondolatmentes. két kéz maradt ennyire fölfelé. És most még a meditáció végén meghallgatunk egy zenét, én elbúcsúzom, a zene után maradj meditációban, ameddig jól esik, és a legvégén majd emeld fel ismét háromszor a kondalinit, hagyd magadnak bándánt, a gyertyát pedig hagyd, hogy leégjen teljesen, hogy elégessen minden negativitást a környezetedben. Hallgassuk a zenét. thank you